Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla masih kita di dalam pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasidiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Rahimahullah Seorang ulama yang meninggal pada tahun 728 Hijriah Dan kita sudah menyelesaikan kemarin tentang Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Al-Firqatin Najiyah di dalam bab Al-Qadar Al-Qadar di dalam bab al-qadar yaitu tentang beriman dengan takdir yang baik dan juga yang buruk. Kemudian insya Allah akan kita lanjutkan hari ini dengan pembahasan yang lain yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitabnya yaitu tentang mabahithul iman tentang pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan keimanan yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah iman karena mereka memiliki usul memiliki pondasi di dalam masalah keimanan dan sebagian aliran yang sesat menyelisih ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah iman ini beliau mengatakan rahimahullah di dalam kitabnya wa min usuli al firqatin najiyah anna ad-dina wal imana قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح Beliau mengatakan rahmatullah dan termasuk fondasi al-firqatul najiyah termasuk usul termasuk fondasi keyakinan yang utama dari Al-Firqatin Najiyah Itu nama lain dari Ahlu Sunnah Termasuk akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwasanya agama dan juga iman Itu adalah ucapan dan amalan Perhatikan termasuk akidah kita Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah Yang berdasarkan Al-Quran Dan hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum bahwasanya iman itu terdiri dari ucapan dan juga amalan. Jadi bukan ucapan saja dan terlepas dari keimanan juga sebaliknya bukan hanya amal saja terlepas dari ucapan. Haulun wa amal. Yang namanya iman itu adalah berupa ucapan dan juga amalan. Kemudian beliau mengatakan menafsirkan tentang ucapan qaulun wa amal. Qaulul qalbi wal lisan. Yang dimaksud dengan ucapan mencakup qaulul qalbi wal lisan. Yaitu mencakup ucapan hati dan juga lisan. Ya qaul di sini, ya ucapan di sini mencakup dua perkara. Yaitu yaitu ucapan hati itu qaulul qalbi Kemudian yang kedua adalah qaulul lisan, ucapan yang diucapkan oleh lisan. Jadi maksud dengan qaulul qalbi ucapan hati adalah al-i'tiqad. Adalah keyakinan. Yaitu meyakini, membenarkan, mengimani. Maka inilah yang dimaksud dengan qaulul qalbi, ucapan hati. Seseorang mengimani, seseorang membenarkan maka ini adalah bagian dari keimanan. Apa yang ada di dalam hati kita berupa tasdik, berupa pembenaran, berupa ikrar, berupa keyakinan, maka itu adalah bagian dari iman. Itu adalah bagian dari iman. Demikian pula qaulul lisan, ucapan lisan. Dan para ulama menjelaskan maksudnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka ini juga termasuk iman dan dinamakan dengan qaulul lisan, yaitu ucapan yang diucapkan oleh lisan. Kalau tadi ucapan yang diucapkan oleh hati, qaulul qalb. Adapun ini maka dia adalah qaulul lisan, ucapan yang diucapkan oleh lisan. Yang dimaksud adalah mengucapkan dua kalimat syahadat mengucapkan dua kalimat syahadat ini juga termasuk iman. Karena dia adalah qaulul lisan. Kemudian setelahnya beliau menerangkan tentang amal. Apa yang dimaksud dengan amal? Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Yang dimaksud dengan amal ada tiga perkara. Mencakup di dalamnya tiga perkara. Yang pertama adalah amalul qalbi. Amalan hati Kalau tadi utapan hati maksudnya adalah tasdik yaitu membenarkan. Adapun ini amalul qalbi, amalan hati. Apa yang dimaksud dengan amalan hati? Yang dimaksud dengan amalan hati di antara contohnya adalah mahabbatullah. Mencintai Allah. Demikian pula takut kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Mengharap kepada Allah azza wajalla kembali kepada Allah. Maka ini adalah termasuk amalan-amalan hati. Diamalkan oleh hati kita. Di antara contohnya adalah mahabbah, rasa cinta. Demikian pula rasa takut kepada Allah. Rasa mengharap kepada Allah. Dan seterusnya. Ini dinamakan dengan amalul kulub. Dinamakan dengan amalan-amalan. Amalan-amalan hati. Kemudian beliau mengatakan wal lisan. Demikian pula amalan lisan. Amalan lisan adalah amal soleh yang dilakukan oleh lisan. Contohnya apa misalnya? Membaca Al-Quran atau apa tadi? Zikir. Ya zikrullah, mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, mengucapkan tahlil. Ini adalah amalul lisan. Ini adalah amal soleh yang dilakukan oleh lisan. Ini juga termasuk bagian dari iman. Jadi amalan hati tadi berupa rasa takut, tawakal, rasa cinta kepada Allah itu juga termasuk iman. Demikian pula amalan yang dilakukan oleh lisan kita berupa tilawatul Quran, berzikir, maka ini juga termasuk iman. Kemudian beliau mengatakan wal jawarih, demikian pula al jawarih, yaitu amalan anggota badan. Amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Contohnya apa misalnya? Salat. Kemudian apa lagi? Puasa. Kemudian apa lagi? Haji, umrah, ya sujud dan juga rukuk. Ini adalah amal-amal al-jawarih. Ini adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Ini juga termasuk iman. Ini juga termasuk iman. Ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadir dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum dan ini adalah dengan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya yang namanya iman itu mencakup semua perkara ini yang mencakup ucapan dan juga perbuatan ucapan hati dan juga ucapan lisan demikian pula amalan hati amalan lisan demikian pula amalan anggota badan dan dalilnya diantaranya dalil dari Al-Quran Al-Karim Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal Innamal mu'minun alladhina idha dhukirallah Wajilat kulubuhum Wa idha tuliat alaihim Ayatuhu zadathum Imana wa ala rabbihim yatawakkalun Allah SWT menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman Yang sempurna keimanannya mereka adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum yaitu disebutkan dibacakan kepadanya tentang keagungan Allah tentang kebesaran Allah wajilat qulubuhum maka takut hatinya bergetar hatinya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka semakin menambah keimanan di dalam hati mereka. Kemudian wa'ala rabbihim yatawakkalun dan mereka bertawakal hanya kepada Allah. Ini menunjukkan sifat orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah wajilat qulubuhum, takut hatinya apabila disebutkan nama Allah. Ini adalah sifat orang yang beriman. Dan ini menunjukkan bahwasanya di antara iman adalah amalan hati. Tadi kita sebutkan di antara makna iman adalah amalu al-qalb, amalan hati. Dan ayat ini menunjukkan ya rasa takut kepada Allah menunjukkan e, bahwasanya rasa takut kepada Allah adalah bagian dari keimanan. Demikian pula tawakal ya wa ala rabbihim yatawakkalun ini juga termasuk amalan hati. menunjukkan bahasanya amalan hati ini termasuk iman. Adapun dari hadis Rasulullah SAW maka diantaranya adalah sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Muslim di dalam kedua sahihnya. Bahasanya beliau mengatakan al imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam iman itu ada 70 cabang lebih iman itu ada 70 cabang lebih yang paling tinggi fa'alaha yang paling tinggi adalah apa qawlu La ilaha illallah Ucapan la ilaha illallah Dan ucapan la ilaha illallah Ini adalah apa tadi termasuk Qawlul Qawlul lisan Menunjukkan bahwasanya Qawlul lisan adalah termasuk iman Karena beliau mengatakan iman ada 70 cabang lebih di antaranya, di antaranya adalah Qawlul la ilaha illallah Menunjukkan bahwasanya Qawlul lisan adalah termasuk iman Kemudian beliau mengatakan wa adnaha imatatul adha anit tariq dan yang paling bawah yang paling rendah di antara cabang-cabang keimanan tersebut adalah menyingkirkan gangguan dari jalan yaitu apabila seseorang melihat di jalan ada sesuatu yang mengganggu jalannya manusia ada kotoran misalnya atau ada uh, pohon yang ya, melintang di situ dan mengganggu jalan manusia kemudian dia menyingkirkan dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah maka ini adalah termasuk cabang keimanan dan ini adalah adnaha ini adalah yang paling rendah beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya hal ini adalah termasuk iman dan ini menunjukkan bahwasanya amalul jawarih amalan yang dilakukan anggota badan adalah termasuk bagian dari keimanan karena beliau memaksud memasukkan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah termasuk termasuk iman. Kemudian beliau mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu dan rasa malu adalah termasuk cabang dari keimanan. Dan malu letaknya di mana? Di dalam di dalam hati. Menunjukkan bahwasanya amalan hati seseorang adalah bagian dari keimanan. Ini adalah diantara dalil bahwasanya yang namanya iman itu adalah ucapan dan juga perbuatan, bukan hanya ucapan saja. Seperti yang diyakini oleh Al-Karramiyah. Di sana ada sebuah aliran yang dinamakan dengan Al-Karramiyah. Mereka mengatakan bahwasanya iman itu cukup dengan apa? Dengan lisan. Seandainya seseorang mengatakan dengan lisannya meskipun dia mengingkari dengan hatinya, maka dia termasuk mukmin. Dia adalah termasuk orang yang beriman. Dan ini adalah menyelisih dalil. Karena dalil menunjukkan bahasanya yang namanya amalan hati, demikian pula ucapan hati ini adalah termasuk keimanan. Dan di sana ada aliran yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup dengan yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati kita kalau kita membenarkan maka itu sudah cukup menjadi orang yang beriman. Meskipun kita mengucapkan ucapan apa saja. Ucapan yang kufur, ucapan yang ucapan yang syirik. Meskipun kita mengamalkan apa-apa saja. Seseorang misalnya sujud kepada berhala, sujud kepada setan, sujud kepada matahari yang penting hatinya membenarkan tentang iman dan juga Islam, maka itu sudah cukup menjadi ya menjadi dalil bahwasanya dia adalah seorang yang beriman. Ini ucapan Al-Jahmiyah. Ini ucapan aliran yang dikenal dengan apa? Al-Jahmiyah. Mereka meyakini bahwasanya iman cukup di dalam apa? Di dalam hati. Menyimpang atau tidak menyimpang? Menyimpang. Dia menyimpang dan jauh dari petunjuk Allah dan juga Rasulnya. Adapun ahlu sunnah, maka mereka mengatakan bahwasanya iman qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan juga perbuatan. Semuanya adalah termasuk iman baik ucapan maupun perbuatan. Dan hal ini adalah ijma para sahabat dan juga para tabi'in dan orang-orang yang datang setelahnya sebagaimana ini dihikayahkan diceritakan oleh al-Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya belum menghikayatkan bahwasanya ini adalah ijma para sahabat. Artinya tidak ada di antara sahabat yang keluar dari keyakinan ini. Semuanya meyakini bahasanya iman itu adalah ucapan dan juga amalan. Demikian pula para tabi'in. Yaitu orang-orang yang belajar dari para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka juga meyakini bahasanya iman itu adalah ucapan dan juga perbuatan. Dan juga para ulama setelah mereka. Dan ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya yang namanya iman itu adalah ucapan dan juga perbuatan. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari yang mengarang Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan menceritakan tentang pengalaman beliau ketika menimba ilmu dengan ya ratusan ulama bahkan seribu lebih. Beliau mengatakan laqitu akthara min alf rajulin min al-ulama'i bil amsar fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qawlun wa 'amalun wa yazidu wa yanqus al-imam al-bukhari yang kitab beliau yaitu kitab sahih bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah al-quranul karim beliau menceritakan aku telah bertemu dengan lebih dari seribu orang ulama bertemu dengan lebih dari seribu orang seribu orang ulama bil amsar di berbagai daerah karena beliau adalah seorang ahli hadis yang dahulu ia berkelana melakukan perjalanan yang panjang ke berbagai daerah untuk menuntut ilmu dari para ulama beliau mengatakan aku bertemu dengan lebih dari seribu ulama yang seribu ulama. Kalau kita bertemu dengan berapa ulama? Ya, satu, dua, lima. Atau bahkan ada yang belum pernah bertemu dengan ulama. Ini Al-Imam Al-Bukhari yang melakukan safar yang panjang bertemu dengan lebih dari seribu ulama. Apa yang beliau sampaikan? Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif. Maka aku tidak melihat ada seorang pun dari mereka yang berselisih fi annal imana qaulun wa amal. Aku tidak pernah melihat salah seorang pun di antara lebih dari seribu ulama tersebut yang menyelisih atau yang berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan juga perbuatan. Ini ucapan siapa? Al-Imam Al-Bukhari dan ini adalah akidah guru-gurunya yang jumlahnya lebih dari seribu dari berbagai daerah bukan hanya orang Madinah saja. Bukan hanya ulama dari Yaman saja, bukan hanya ulama dari Syam saja, bukan hanya ulama dari Mesir saja, tapi semua ulama. Ulama ahlu Sunnah wal Jamaah mereka semuanya bersepakat bahwasanya yang namanya iman itu adalah qaulun dan dan amal. Oleh karena itu di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan di dalam kitabnya bahwasanya ini adalah termasuk usul al-firqat al-firqatin najiyah. Ini adalah termasuk akidah yang utama dari ahlu sunnah wal jamaah bahasanya iman ini adalah awlun wa amal. Adalah ucapan dan juga perbuatan. Baik. Kemudian setelahnya boleh mengatakan wa annal imana yazidu bit ta'ati wa yankusu bil ma'siyah. Dan bahwasanya iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini akidah al-sunnah di dalam masalah keimanan. Jadi mereka pertama tadi meyakini bahasanya iman adalah ucapan dan juga perbuatan. Demikian pula di antara akidah mereka bahwasanya iman yazidu wa yanqus. Yang namanya iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bertambah dengan cara apa? Bitta'ah. yang bertambah dengan taat kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah dan bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman ini bisa bertambah dan juga berkurang. Kenapa boleh sampaikan sampaikan di sini? Karena di sana ada aliran yang sesat yang mengatakan bahwasanya iman ini tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi iman kata mereka hanya satu, Kalau enggak iman berarti kafir. Dan mereka mengatakan bahwasanya imannya Abu Bakar itu sama dengan imannya orang yang paling rendah imannya di antara eh, sama dengan imannya iblis. Mengatakan bahwasanya imannya Abu Bakar sama dengan imannya iblis. Jadi mereka mengatakan bahwasanya iman ini hanya hanya satu dan tidak bertambah, demikian pula tidak berkurang. Adapun ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis dan juga ijma para sahabat radhiallahu anhum mereka mengatakan mereka meyakini bahwasanya iman itu bertambah dan juga bisa berkurang bertambah dengan ketaatan dan juga berkurang dengan kemaksiatan semakin banyak ketaatan seseorang maka akan semakin bertambah keimanannya akan semakin berkembang, akan semakin besar keimanannya dan semakin dia berbuat maksiat maka akan semakin berkurang keimanannya. Semakin besar kemaksiatannya, semakin besar keimanan yang berkurang dari dirinya. Yazidu bit taati wa yanqusu bil maksiyah. Berkurang dengan kemaksiatan dan bertambah dengan ketaatan. Dan dalilnya ada di dalam Al-Qur'an, demikian pula hadis Rasulullah SAW demikian pula ijma' menunjukkan bahasanya iman itu bertambah dan berkurang. Adapun dari Al-Quran, maka Allah SWT mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Adapun orang-orang yang beriman, فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا Maka menambah kepada mereka keimanan itu apabila turun kepada mereka surat dari Al-Quran, maka ini menambah keimanan kepada orang-orang yang beriman. Fazadathum imana, maka akan menambah kepada mereka keimanan, menunjukkan bahwasanya iman bisa bertambah. Kalau dia bisa bertambah, berarti dia bisa berkurang. Kemudian wahum yasnabshirun dan mereka dalam keadaan yastabshirun dalam keadaan mereka bergembira berbahagia ketika mendengar ayat-ayat Allah azza wajalla demikian pula firman Allah yang tadi kita baca innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana mereka adalah orang-orang yang apabila di antara sifatnya apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah zadatuhum imana maka akan menambahkan kepada mereka keimanan menunjukkan bahwasanya iman bisa bertambah kalau bisa bertambah berarti bisa berkurang demikian pula firman Allah liyazdadu imanan ba'da imanihim supaya bertambah keimanan mereka setelah keimanan sebelumnya menunjukkan bahwasanya iman bisa bertambah adapun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka diantaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum akhlaqan." Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum akhlaqan. Beliau mengatakan, orang yang beriman yang paling akmal, yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya orang yang paling sempurna keimanannya di antara orang-orang yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Beliau mengatakan akmal, orang yang paling sempurna keimanannya. Berarti apa? Di sana ada orang yang keimanannya tinggi, di sana ada orang yang pertengah, di sana ada orang yang keimanannya rendah. Karena beliau mengatakan akmalul mu'minina imanah orang yang paling sempurna keimanannya. Berarti ada yang sangat sempurna, ada yang pertengahan dan di sana ada orang yang kurang keimanannya. Mereka adalah akmalul mu'minina imana yaitu ahsanuhum akhlaqa orang yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan tentang keutamaan berakhlak baik. Dan dorongan serta perintah kepada kita untuk memperbaiki akhlak. Dan akhlak di sini mencakup akhlak kita kepada Allah dan juga akhlak kita kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah maksudnya adalah tauhidullah, yaitu mengisahkan Allah di dalam ibadah. Ini adalah akhlak kita kepada Allah. Orang yang paling berakhlak kepada Allah adalah orang yang paling mengisahkan Allah di dalam ibadah. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Adapun orang yang menyekutukan Allah Maka dia telah berbuat Ya jelek kepada Allah Dan ini adalah termasuk zalim Termasuk zalim Ketoliman kepada Allah Dan Allah mengatakan Inna syirka La zulmun azim Sesungguhnya syirik adalah ketoliman yang paling Besar Dan ini menunjukkan akhlak yang Sangat jelek kepada Allah Apabila seseorang menyekutukan Allah Di dalam ibadah Allah SWT yang telah menciptakan dia Memberikan rezeki kepada dirinya Memberikan kenikmatan yang banyak kepada dirinya Harusnya dia mengisahkan Allah di dalam ibadah Tidak menyerahkan ibadah sedikitpun kepada selain Allah Ini adalah akhlak yang baik kepada Allah Adapun seseorang mengetahui Allah yang menciptakan dirinya Memberikan rezeki kepada dirinya Mengatur seluruh alam semesta kemudian dia serahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat zalim kepada Allah Azza wa Inna syirka la zulmun azim. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ditanya oleh sebagian sahabat tentang akbarul kabair atau a'zamu dhanbin Allah. Ya dosa yang paling besar di sisi Allah. Apa itu? Beliau mengatakan an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak engkau menjadikan sekutu bagi Allah yaitu menyekutukan Allah di dalam ibadah wa huwa khalaqaka sedangkan engkau tahu bahwasanya Allah yang telah menciptakan dirimu ini adalah sebuah kezaliman yang besar dan dosa yang paling besar yang Allah mengatakan innallaha la yaghfir an yushraka bih Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yaitu apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan dia menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Adapun apabila dia bertobat sebelum dia meninggal dunia, maka Allah SWT ghafurur rahim, Allah maha pengampun dan Allah adalah maha penyayang. Jadi ini menunjukkan bahwasanya yang namanya iman ini bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Dan ini adalah ijma' para sahabat. Sebagaimana tadi kita sebutkan ucapan dari Al Imam Al Bukhari karena beliau mengatakan setelahnya wa yazidu wa yanqus yaitu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ini adalah ucapan Imam Al Bukhari menceritakan tentang akidah para gurunya. Baik. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wahum ma'a dalik la yukaffiruna ahlal qiblah. Wahum ma'a dalik لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج Beliau mengatakan dan ahlu sunnah bersamaan dengan itu Yaitu mereka mengatakan bahasanya Yang namanya iman bertambah dengan apa tadi? Dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan Kemudian beliau menjelaskan Ahlu sunnah dengan keyakinan demikian Tetapi mereka tidak mengkafirkan ahlul qiblah. Yang dimaksud dengan ahlul qiblah adalah orang Islam. Kenapa dinamakan dengan ahlul qiblah? Karena mereka apabila sholat menghadap ke arah qiblah, sehingga dinamakan dengan ahlul qiblah. Mereka tidak mengkafirkan orang Islam bimutlaqil ma'asi wal kabairi. Tidak mengkafirkan orang Islam hanya sekedar dia melakukan kemaksiatan atau melakukan dosa besar. Ahlu sunnah, meskipun mereka mengatakan bahasanya iman bisa berkurang dengan kemaksiatan. Tetapi mereka, perhatikan, tidak mengkafirkan orang Islam hanya karena apa? Hanya karena kemaksiatan atau karena dosa besar. Jadi masuk dengan dosa besar adalah setiap dosa yang disebutkan di dalam dalilnya ancaman dengan neraka atau ancaman dengan laknat atau ancaman dengan murka dari Allah atau disebutkan di dalam dalil bahasanya ternafikan darinya iman demikian pula di sana ada hukuman di dunia apabila dosa ada kriteria-kriteria seperti itu maka dia termasuk al-kabair beliau mengatakan bahasanya ahlu sunnah tidak mengkafirkan orang Islam hanya karena kemaksiatan dan juga dosa besar Apabila ada orang Islam yang melakukan zina Atau minum minuman keras Atau mencuri Atau membunuh Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan pelaku-pelaku maksiat tersebut Kenapa ini boleh sebutkan? Karena di sana ada aliran yang menyimpang di dalam masalah masalah ini. Ahlu sunnah meyakini demikian berdasarkan dalil dan akan disebutkan oleh pengarang. Adapun aliran yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar keluar dari agama Islam maka mereka tidak memiliki dalil yang sahih dengan pendalilan yang sahih dan mereka adalah al-khawarij oleh karena itu beliau mengatakan kama yaf'aluhu al khawarij seperti yang diyakini oleh orang-orang khawarij mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu keluar dari agama Islam. Berarti namanya apa? Kafir. Berarti orang yang melakukan dosa besar menurut mereka namanya apa? Kafir. Yaitu keluar telah dari agama dari agama Islam. Kalau meninggal dalam keadaan seperti itu, maka mereka meyakini pelaku dosa besar tersebut akan kekal dan dikekalkan di dalam neraka. Sebagaimana orang-orang kafir yang lain, orang musyrik dan juga orang yang munafik dengan kinifakan yang besar kekal di dalam neraka. Ini adalah keyakinan orang-orang khawarij. Mereka mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau melakukan kemaksiatan. Ya. Kemudian setelah itu, balil uquwatul imaniyatu thabitatun ma'al ma'asi. Kemudian setelah itu Syekhul Islam menyebutkan bahkan uquwah imaniyah yang persaudaraan keimanan itu tetap ada meskipun melakukan kemaksiatan. Masih beliau menjelaskan tentang keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi seandainya ada saudara kita yang berbuat maksiat. Atau ada saudara kita yang melakukan dosa besar. Maka dia masih saudara kita. Yaitu saudara dalam iman. Saudara seiman. Inilah maksud dari ucapan beliau. Balil uquwah al-imaniyatu thabitatun ma'al ma'asih ya persaudaraan keimanan itu tetap ada antara diri kita dan mereka meskipun dia berbuat maksiat. Jadi dia tidak keluar dari agama Islam hanya karena kemaksiatan yang dia lakukan. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan dalil. Beliau menyebutkan dalil yang menunjukkan bahasanya pelaku dosa besar ini tidak keluar dari agama Islam. Kama qala subhanahu fi ayatil qisas. sebagaimana firman Allah di dalam ayat tentang Al-Qisas yaitu di dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah SWT menyebutkan tentang hukum qisas bagi orang yang membunuh saudaranya dengan sengaja. Kemudian Allah mengatakan, "Faman ufiya min akhihi syai'un fattiba'un bil Maka barang siapa yang dimaafkan Jadi terkadang orang yang membunuh tidak dikisos karena dia dimaafkan oleh walinya. Dimaafkan oleh walinya. Maka dia tidak dikisos apabila walinya meskipun hanya satu orang memaafkan perbuatan dia. Artinya tidak menuntut dia untuk dihukum kisos atau dibunuh. Faman ufiyalahu min akhihi syai'un maka barang siapa di antara kalian yang dimaafkan oleh saudaranya fattiba bil ma'ruf maka adalah dia mengikuti dengan kebaikan seperti misalnya membayar tebusan dan dan lain-lain ya beliau eh, Allah mengatakan min akhih dari saudaranya dimaafkan dari saudaranya perhatikan Allah masih menyebut orang yang membunuh tersebut sebagai apa sebagai saudara faman ufiya lahum min akhih barang siapa yang dimaafkan dari saudaranya berarti Allah masih menamakan orang yang membunuh tersebut sebagai apa? Sebagai saudara. Padahal dia sudah membunuh. Dan membunuh termasuk dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Allah mengatakan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah jahannam. Nah, setiap dalil yang disebutkan di situ dosa yang ada ancaman jahannam berarti itu termasuk dosa besar. Fajazauhu jahannam khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Maksudnya adalah lama di dalam neraka. Wa ghaliballahu alaihi dan Allah murka kepada orang tersebut. Ada ayat disebutkan di sini kemurkaan Allah, berarti dia termasuk dosa besar. Wala anahu dan dia akan dilaknat oleh Allah yaitu dijauhkan dari rahmatnya dan setiap dosa yang disebutkan di situ laknat berarti dia adalah termasuk dosa besar wa a'adda lahu adzaban azima dan Allah akan menyediakan bagi orang tersebut azab yang besar jelas bahasanya orang yang membunuh saudaranya dengan sengaja dia telah melakukan dosa dosa besar tetapi di sini Allah masih menamakan dia sebagai akh sebagai saudara, yaitu saudara seiman, menunjukkan bahwasanya dia tidak keluar dari agama Islam. Ini adalah keyakinan Ahlu Sunnah. Adapun orang-orang Khawarij, maka mereka meyakini bahwasanya orang yang membunuh dia telah keluar dari agama Islam. Bertentangan dengan dalil ini. Kemudian waqan dan Allah berfirman, "Wa in ta'ifatan minal mu'minin اقتتلوا فأصلحوا بين بينهما فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة Allah mengatakan di dalam surat Al-Hujurat menceritakan tentang bagaimana seandainya terjadi peperangan di antara orang yang beriman. Apa yang harus kita lakukan? Ada orang yang beriman dengan orang yang beriman saling berperang. Allah mengatakan yang artinya dan seandainya ada dua golongan, ada dua kelompok minal mukminin dari kalangan orang yang beriman iqtatalu saling berperang. Artinya saling berperang, ya masing-masing membawa senjata, saling membunuh satu dengan yang lain. Dosa besar atau bukan? Dosa besar. Ya saling membunuh satu dengan yang lain antara orang yang beriman yang membunuh satu orang saja termasuk dosa dosa besar apalagi mengangkat senjata memerangi beberapa orang yang beriman fa aslihu bainahuma Allah memerintahkan aslihu bainahuma hendaklah kalian mendamaikan di antara keduanya. Apabila ada yang saling berperang di antara orang yang beriman. Perhatikan Allah mengatakan minal mu'minin. Apa artinya? Dari kalangan orang yang beriman. Padahal mereka saling berperang satu dengan yang lain. Tetapi Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin. Dan apabila ada dua golongan dari kalangan orang yang beriman. Berarti Allah masih menetapkan mereka sebagai orang yang beriman. beriman meskipun mereka saling berperang satu dengan yang, yang lain. Berarti mereka tidak keluar dari agama Islam. Kemudian Allah mengatakan, "Fa'in bagat ihdahuma 'alal ukhra." Apabila salah satu di antara keduanya mendolimi yang lain, berlebih-lebihan terhadap yang lain. Jadi sudah didamaikan, diajak rujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, diajak rujuk kepada kebenaran, tetapi ternyata Salah satu di antara keduanya berbuat zalim. Ia tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak mau merujuk kepada kebenaran. Kemudian mendolimi saudaranya. Berlebih-lebihan mendolimi saudaranya. فَقَوَتِلُ اللَّذِي تَبْغِي Maka adalah kalian memerangi orang yang berbuat zalim tadi. Orang yang berbuat zalim tadi yang memerangi saudaranya dengan kezaliman dan berlebih-lebihan maka perangi mereka hatta tafi'a ila amrillah sampai mereka kembali kepada kepada peraturan dari Allah, kepada hukum Allah sampai mereka mau kembali berhukum dengan hukum Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Apabila dia mau kembali, mau bertobat, mau kembali kepada hukum Allah, maka dalam kalian damaikan di antara keduanya bil adli wa aqsitu dengan keadilan dan dalam kalian berbuat adil innallaha yuhibbul muqsitin sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil kemudian Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara perhatikan Allah SWT masih menamakan orang-orang yang beriman yang saling berperang di antara mereka saling membunuh di antara mereka masih dinamakan sebagai orang yang beriman. Berarti apa? Berarti yang namanya dosa besar itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tadi kita katakan ahlu sunnah meyakini yang namanya maksiat ini bisa mengurangi keimanan. Tetapi tidak sampai mengeluarkan dia dari dari Islam. Menunjukkan kebatilan, kesalahan, kekeliruan orang-orang khawarij yang mereka meyakini bahasanya dosa besar ini mengeluarkan dia dari dari Islam. Oleh karena itu nanti di hari kiamat ada yang dinamakan dengan syafaat. Pernah dengar yang namanya syafaat? Iya. Di antara syafaat di hari kiamat adalah syafaat dari orang-orang yang beriman atau nabi atau malaikat atau seorang yang soleh kepada orang yang beriman yang mereka masuk ke dalam neraka gara-gara dosa yang dia lakukan di dunia. Sebutkan di dalam hadis, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi misqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada keimanan meskipun hanya misqalu dzarrah. Imannya hanya seberat semut yang kecil. Yang dimaksud dengan darah adalah semut ya, yang kecil. Ini yang diketahui oleh orang Arab. Yang dimaksud dengan darah adalah annamlatus saghirah adalah semut yang kecil. Meskipun di dalam hatinya ada semut yang kecil, eh, di dalam hatinya ada iman yang sebesar semut yang kecil, maka dia akan keluar dari neraka. Melakukan dosa besar dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi selama di dalam hatinya masih ada keimanan sekecil apapun maka akan dikeluarkan. Mungkin karena syafaat seorang malaikat atau syafaat seorang nabi atau syafaat seorang yang soleh atau dengan rahmat dari Allah. Sebagaimana dalam hadis, ya Rasulullah SAW menceritakan bahasanya Allah mengatakan syafaatil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'a al-mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Allah mengatakan malaikat telah memberikan syafaat. Para nabi juga telah memberikan syafaat. Demikian pula orang-orang yang beriman telah memberikan syafaat dan tidak tersisa kecuali arhamur rahimin Allah yang maha penyayang kemudian Allah mengeluarkan ya orang-orang dari neraka padahal dia tidak pernah mengamalkan amalan sedikit pun artinya sangat kecil keimanan yang ada di dalam hatinya Allah keluarkan bukan karena syafaat orang lain Bukan karena syafaat Nabi, bukan karena syafaat malaikat atau selainnya, tetapi dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan bahasanya pelaku dosa besar tidak kekal di dalam neraka. Artinya dia bukan orang yang kafir. Lekannya itu orang-orang khawarij yang dengan akalnya mereka mengingkari adanya syafaat di hari kiamat. Karena bertentangan dengan akidah mereka. Mereka meyakini orang-orang yang melakukan dosa besar berarti kekal di dalam neraka neraka. Oleh karena itu hadis-hadis tentang syafaat mereka ingkari. Yang hadis-hadis yang banyak tentang masalah syafaat mereka mereka ingkari dan ini adalah akibat dari memiliki akidah yang sesat. Jadi akibat dari memiliki akidah yang sesat, kadang dalil yang sudah jelas sahihnya baik dari Al-Qur'an maupun hadis diingkari karena tidak sesuai dengan keyakinan. Ya, jadi beda antara ahlu sunnah dengan orang yang sesat. Ahlu Sunnah mereka mengumpulkan dalil, membaca dalil, dikumpulkan dalilnya, baru setelah itu mereka meyakini. Mengumpulkan dalil, kemudian setelah itu baru mereka menyimpulkan dan meyakini. Adapun Ahlu Tulal, orang-orang yang sesat, maka mereka meyakini terlebih dahulu, baru setelah itu mencari-cari dalilnya. Kalau dalilnya cocok, dipakai. Kalau tidak cocok, maka ditolak. Ini beda antara ahlu sunnah dengan ahlu dolal. Baik. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wala yaslibun al fasiqa al milliya ismal iman bil kulliyah wa yukhallidunahu fin nari kama taquluhu al mu'tazilah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan dan ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak mengeluarkan orang yang fasik al milliyah al-fasid al-milli maksudnya adalah orang yang fasik dari orang-orang Islam. Al-milli ini dari kata al-millah. Yang dimaksud adalah millatul Islam yaitu agama Islam. Mereka yaitu orang-orang ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak mengeluarkan ya orang yang fasik dari kalangan orang yang Islam dari keislaman. Ya hanya karena kefasikannya yang mereka tidak mengeluarkan orang yang fasik dari keimanan. La yasluguna al-fasiq al-milli ismal imani bil kulliyah. Artinya apa? Mereka tidak mencampakkan iman dari orang yang fasik. Jadi mereka tidak mencampakkan iman keseluruhan dari orang yang yang fasik. Mengatakan bahasanya orang fasik ini tidak memiliki keimanan sama sekali. Ini tidak diucapkan dan tidak diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah tidak dia mencampakkan keimanan seluruhnya dari orang yang fasik. Artinya, ya mereka tidak meyakini bahwasanya orang yang fasik ini keluar dari keimanan sama sama sekali. Yang mengatakan bahwasanya orang yang fasik tidak memiliki keimanan sama sekali siapa tadi? Orang-orang khawaris. Yang mereka mengatakan bahwasanya orang yang fasik, orang yang berbuat maksiat ini tidak memiliki keimanan sama sekali. Adapun ahlu sunnah tidak mengatakan demikian. Mereka tidak mencopot keimanan seluruhnya dari orang yang fasik. Wa yukhalidunahu finnar. Dan mengatakan bahasanya mereka kekal di dalam neraka. Ini tidak diyakini oleh ahlu sunnah. Yang meyakini demikian adalah khawarij. Kama takuluhul mu'tazilah. Sebagaimana ini diyakini oleh orang-orang mu'tazilah. -orang Orang-orang Mu'tazilah ini aliran yang lain. Yang mereka juga meyakini bahwasanya pelaku dosa besar apabila dia mati dalam keadaan demikian, maka dia kekal di dalam neraka. Berarti yang meyakini bahwa pelaku dosa besar kelak kekal di dalam neraka ada dua golongan. Yang tadi yang pertama kita sebutkan apa? Khawarij, kemudian yang kedua apa? Al-Mu'tazilah. Keduanya mengatakan pelaku dosa besar kelak di akhirat akan masuk ke dalam neraka selama selama-lamanya. Jadi Mu'tazilah dan Khawarij meyakini demikian dan keduanya juga mengingkari syafaat di hari kiamat. Bedanya antara Mu'tazilah dengan Al-Khawarij tentang nama orang tersebut di dunia. Kalau di akhirat sama-sama kekal di dalam neraka. Tetapi namanya apa di dunia? Kalau orang Khawarij menamakan pelaku dosa besar sebagai kafir keluar dari agama Islam, orang kafir. Tapi kalau orang Mu'tazilah, mereka menamakan pelaku dosa besar adalah orang yang fi manzilah bainal manzilatain. Mereka adalah orang yang berada di sebuah tempat di antara dua tempat atau di sebuah kedudukan di antara dua kedudukan. Artinya antara Islam dan kekafiran. Mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar keluar dari agama Islam tetapi tidak masuk ke dalam kekafiran. Keluar dari agama Islam tetapi tidak masuk di dalam kekafiran. Artinya berada di tengah-tengah. Mereka mengatakan manzilah baina manzilatain. Ya satu kedudukan di antara dua kedudukan. Artinya bukan Islam bukan kafir. Ini yang dinama eh, nama atau eh, eh nama orang yang melakukan dosa besar menurut Mu'tazilah. Adapun di akhirat maka Mu'tazilah dan juga Khawarij sama-sama mengatakan bahawa pelaku dosa besar kelak kekal di dalam di dalam neraka. Baik. Kemudian setelahnya beliau mengatakan balil fasiqu yadkhulu fismil iman fi mithli qawlihi ta'ala fa tahriru raqabati mu'minah. Kemudian beliau menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah bagaimana? Balil fasik, adapun orang yang fasik, bahkan orang yang fasik yang berbuat maksiat, maka dia masuk di dalam nama iman. Jadi dia masih orang yang beriman. Orang yang fasik, meskipun dia melakukan kefasikan, maka dia tetap orang yang beriman. Fimithli qawli ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah, fatahriru raqabati mu'minah. Maka kewajiban dia adalah membebaskan budak yang beriman. Fatahriru raqabati mu'minah Ini adalah diantara kafarahnya Kafarah yang mughalladah Kafarah yang berat Ya seperti yang melakukan zihar Ya maka diantara kafarahnya adalah Membebaskan seorang budak yang beriman Baik Seandainya dia membebaskan seorang budak yang berbuat maksiat Minum khamar misalnya Sah atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Seandainya ada orang yang ingin membayar kafarah ya dengan membebaskan seorang muslim yang dia meminum khamr. Yang minum minuman keras sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena dia masih karena dia masih orang yang beriman. Orang yang yang membebaskan seorang budak yang dia minum minuman khamr, minum minuman keras atau dia berzina, maka apa yang dia lakukan sah. Allah mengatakan fatahriru raqabatin mukminah, maka dia membebaskan seorang beriman, seorang budak yang beriman. Dan orang yang melakukan dosa besar dia masih sebagai orang yang beriman. Dia masuk di dalam nama keimanan. Waqad la yadkhulu fismil iman almutlaq. Dan kadang dia tidak masuk di dalam iman yang sempurna. Jadi dia masih orang yang beriman, tetapi bukan orang yang sempurna keimanannya. Kama fi qawlihi sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sebagaimana dalam firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman yaitu apabila disebutkan nama Allah akan bergetar hatinya. Ini adalah sifat orang yang sempurna keimanannya, yaitu orang yang apabila disebutkan nama Allah keagungan Allah maka bergetar hatinya. Ini sifat orang yang beriman yang sempurna keimanannya. Jadi orang yang fasik dia tidak termasuk dalam orang yang sempurna keimanannya. Tetapi dia adalah orang yang beriman. Dia adalah orang yang beriman tetapi bukan termasuk orang yang sempurna keimanannya sebagaimana dalam ayat ini. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min tidak berzina orang yang berzina ketika dia berzina sedangkan dia dalam keadaan beriman tidak berzina orang yang berzina ketika dia berzina sedangkan dia adalah orang yang beriman maksudnya adalah sedangkan dia dalam keadaan sempurna imannya orang yang berzina maka dia bukan termasuk orang yang sempurna imannya ini maksudnya wala yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min dan tidak mencuri orang yang mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia dalam keadaan beriman maksudnya dalam dalam keadaan sempurna imannya dia melakukan kemaksiatan tersebut dalam keadaan kurang imana, imannya wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min dan dia tidak meminum khamr dalam keadaan dia ketika dia meminumnya sedangkan dia dalam keadaan beriman wala yantahibu nuhbatan dhata syarafin yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yanhibuha wa huwa mu'min demikian pula tidak merampok ya sebuah atau merampok harta yang yang banyak yang dipandang oleh manusia ketika dia merampoknya sedangkan dia dalam keadaan beriman ini adalah sabda Nabi SAW dan yang di sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim menunjukkan bahasanya orang yang melakukan kemaksiatan tadi berzina, kemudian dia minum khamar, kemudian dia mencuri, demikian pula merampok. Ketika dia melakukan kemaksiatan tadi dalam keadaan imannya berkurang, bukan termasuk orang yang sempurna imannya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wayakulun dan mereka ahlu sunnah mengatakan huwa mu'minun naqisul imani au mu'minun biimanihi fasikun bikabiratihi fala yu'ra al-ismal mutlaqa wala yuslahu mutlaqal ism kemudian beliau menyimpulkan dari keterangan di atas ya orang-orang ahlu sunnah atau ahlu sunnah mengatakan orang yang berbuat maksiat berarti dia mu'min naqisul iman dia adalah orang yang beriman tetapi kurang imannya. Dia mukmin bukan orang yang kafir. Tetapi dia naqisul iman, tetapi dia kurang imannya bukan orang yang sempurna imannya. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang Khawarij dan juga bantahan kepada orang-orang Jahmiyah. Karena orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Kita katakan dia mukmin. Tetapi dia adalah naqisul iman, kurang keimanannya dan ini adalah bantahan bagi orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahasanya pelaku dosa besar sempurna imannya atau mereka mengatakan dia beriman dengan keimanannya fasik dengan dosa besarnya fala yuqal ismal mutlaq jadi dia bukan orang yang sempurna imannya demikian pula tidak boleh kita ambil keimanan dari dirinya atau tidak boleh kita copot gelar iman dari orang tersebut inilah ya penjelasan dari uh, akidah al-sunnah di dalam masalah iman. Nah. Oh. memiliki pertanyaan silakan ditulis dengan eh, kertas dan diajukan ke depan. Ada saudari Ana yang dipaksa oleh orang tuanya untuk mempelajari ajaran tasawuf. Sementara dia tahu bahwa ajaran tasawuf bukan dari Islam. Jika dia tidak menuruti kemauan orang tuanya maka dia akan dipukul. Apa yang harus dilakukan? Mohon penjelasan tentang mengenai ajaran tasawuf apakah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh berbakti kepada orang tua ini adalah termasuk kewajiban bahkan Allah SWT menyebutkan hak kepada orang tua setelah menyebutkan hak Allah Allah Azza wa Jal berfirman wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana dan Allah telah mewajibkan untuk ia mewajibkan kalian untuk tidak menyembah kecuali kepada dirinya. Itu mewajibkan kita semua untuk mengisahkan Allah di dalam ibadah. Dan ini adalah hak Allah. Kemudian Allah mengatakan wabil walidaini ihsana dan dengan orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Setelah menyebutkan hak Allah, kemudian Allah menyebutkan hak orang tua, menunjukkan tentang besarnya hak orang tua. Karena Allah menjadikan haknya setelah Allah azza wajal. Jadi kewajiban kita adalah berbakti dan mendengar dan taat kepada orang tua kita. Akan tetapi ketaatan kita kepada orang tua adalah ketaatan yang muqayyadah yaitu ketaatan yang terikat terikat dengan ketaatan kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Apabila orang tua memerintahkan kita dengan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka kita diharuskan untuk menaati orang tua. Disuruh mengambilkan sesuatu atau membuatkan sesuatu atau disuruh mengantar ke sebuah tempat selama tidak bertentangan dengan syariat Allah maka kita disyariatkan untuk menaati kedua orang tua di dalam perintah-perintahnya. Akan tetapi apabila memerintahkan kepada kita dengan kemaksiatan atau dengan kesyirikan, disuruh kita untuk melakukan kesyirikan, yang melakukan kesyirikan seperti disuruh untuk mendatangi dukun atau disuruh untuk memakai jimat atau disuruh untuk memakai e, tamimah dan lain-lain yang berupa kemaksiatan demikian pula kesyirikan maka dalam keadaan demikian kita tidak boleh mentaati orang tua di dalam perintah tersebut inilah yang dimaksud dengan ketaatan kita kepada orang tua adalah ketaatan yang muqayyadah ketaatan yang terikat oleh karena itu Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf sesungguhnya ketaatan itu di dalam perkara yang ma'ruf yaitu perkara yang benar di dalam syariat demikian pula beliau mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah yang menunjukkan bahasanya ketaatan kita kepada makhluk seperti ketaatan kita kepada orang tua kita atau ketaatan kita kepada penguasa atau ketaatan kita kepada ulama maka ini adalah ketaatan yang muqayyadah ketaatan yang terikat dan bukan ketaatan yang mutlak adapun ketaatan yang mutlak maka ini hanya kita berikan kepada siapa kepada Allah dan juga rasulnya ya ayyuhalladzina amanu Allah wa athi'ur rasul wahai orang-orang yang beriman hendaklah kalian taat kepada Allah dan juga taatlah kalian kepada Rasul, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ketaatan yang mutlak harus kita taati. Adapun ketaatan kepada makhluk maka tidak sama dengan ketaatan kepada Al Khaliq, tidak sama dengan ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada mereka adalah ketaatan yang terikat. Apabila tidak bertentangan dengan syariat maka kita taati Adapun apabila bertentangan dengan syariat maka tidak boleh kita taati dan kita bersabar. Seperti dalam kasus ini, ya seorang anak disuruh untuk mempelajari ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf ini tidak sesuai dengan agama Islam. Kalau kita ingin lembut hatinya, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Kita meyakini semuanya bahasanya orang yang paling tinggi keimanannya adalah Rasulullah SAW kemudian para sahabat radhiyallahu anhu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan juga para sahabat seluruhnya. Bagaimana mereka bisa meraih derajat keimanan yang tinggi? Dibuji oleh Allah dan dibuji oleh Rasulnya Tidak ada jalan yang mereka lakukan Kecuali dengan ber, berpegang dengan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang yang benar. Inilah yang menjadikan mereka yang kuat imannya dan lembut hatinya. Ya, oleh karena itu bukan dengan cara menempuh ya sebuah tarekat atau sebuah ajaran tasawuf. Ya, kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah di dalam dengan pemahaman para sahabat di dalam tazkiyatun nufus, di dalam memperbaiki jiwa kita. Jadi kita tidak boleh yang mengikuti apa yang disuruh oleh orang tua apabila dia menyuruh untuk ya mengikuti aliran tertentu, mengikuti ajaran yang menyimpang dan kita bersabar. Ya seandainya dia marah, seandainya dia cemburu atau seandainya dia memukul maka kita bersabar dan tetap kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan seandainya dia menyuruh kita untuk berbuat syirik. Jangan kita taati, fala tuti'huma. Janganlah kalian taati. Tetapi Allah mengatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetapi tetap engkau berbakti kepada keduanya dalam keadaan ma'ruf. Artinya tetap kita berbuat baik. Kalau kita ingin memberi nafkah, kita beri nafkah. Apabila dia menyuruh kita taati, nyuruh untuk mengambil sesuatu atau memasakkan atau mengantar, tetapi kalau disuruh untuk berbuat maksiat atau berbuat syirik, maka tidak boleh kita taati. Tetapi muamalah tetap kita baik kepada kedua orang tua. Allah taala a'lam. Doakan sedang sakit ibu Suki dari Kendal. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kesembuhan kepada ibu Suki yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Demikian pula orang-orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin. Tentang masalah Allah yang dulu sempat kita jawab sebagiannya Nabi SAW telah menjelaskan bahasanya antara rumah beliau dengan mimbar beliau adalah taman di antara taman-taman surga. Dan hadis ini sahih di dalam Bukhari dan juga Muslim. Para ulama berselisih tentang maknanya. Ada di antara mereka yang mengatakan maknanya tempat itu kelak akan dipindah ke dalam surga. Dan tidak sedikit di antara ulama yang berpendapat demikian. Dan ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya maknanya disunahkan kita untuk melakukan ibadah di sana. Seperti misalnya zikrullah atau membaca Al-Quran atau melakukan sholat sunnah. Dan ibadah adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Sehingga dinamakan taman di antara taman-taman surga. Yang berpendapat demikian juga tidak sedikit. Ada yang mengatakan maksudnya adalah dipindah ke dalam surga. Ada yang mengatakan disunahkan kita untuk melakukan beberapa ibadah diantaranya adalah seperti yang tadi kita sebutkan membaca Al-Quran atau berzikir atau melakukan sholat sunnah di tempat tersebut. Wallahu taala a'lam itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.